du, du, du, du, du. Oh, ah, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Oh! Então solta de novo pra nós e Brasil. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Bum, bum, bum, bum. Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, Tem a loira, morena, branquinha e as ruiva. A loira, morena, branquinha e as ruiva. O grave bate. Quando bate o grave, a sua bunda pula. Bum bum bum bum bum. Com bum bum mais bate, com bum bum mais pula. Bum bum com bum bum mais bate, com bum bum mais pula. Bum bum com bumbum mais bate, com bumbum mais pula. Com bumbum mais bate, com bumbum mais pula. Bum bum bum bum bum. Então solta de novo pra nós o brasão. delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula. Tem a loira, morena, branquinha e as ruiva. A loira, morena, branquinha e as ruiva. O grave bate, uh -uh, tua bunda pula, vai. Quando bate o grave, a sua bunda pula. Bum, bum, bum, bum, bum. Com bumbum mais bate, com bumbum mais pula, bumbum, com bumbum mais bate, com bumbum mais pula, bumbum, bumbum mais bate, com bumbum mais pula, com bumbum mais bate dança, com o bumbum mais pula. Bum, bum, bum, bum, bum. Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Nós desce